Corintuman apóstol Pablopa iskay kah Punta kah capítulo. Cartapa hallarinin manta. Nyoha Pablo kani Dios Mangina, manhina, Jesucristo pa apostolnin. Corinto llaktapi huñunakoh Dios man inich kunamanmi, wauhenchik Grecia Dios grecia sapaqchasqa Grecialawpi llapayan kaqkunapaqwanmi. Dios chiquia Señor Jesucristo ninchik Jesucristupiwan Pablo pa kawsanaykichikpa. Pablopa un chiquia, Señor Jesucristo pa taitan Dios ninchikta. Payqa llakipayakuq taitam inaspas sinchi kallpanchaqninchik Diosmi. Paymi kallpanchawanchik tukuy sasachakuyninchikpi. Chaynapi ñuqanchikpa sasachakuypi kaqkunata Diospa kallpanchawasqanchikman hina kallpancharanchikpaq. Jesucristuraykum llumpayta ñakarinchik. kalpancha kunjikpas hina Jesucristuraykullata. Ñuqayku koha. qamkunam kallpanchasqa hinaspa salvasqa kankichi. Ñuqaykuta Dios kallpanchawaptinkuqa, qamkunapas kallpanchasqataqmi kankichik, chaynapi ñakarisqaykuta qamkunapas pacienciawan aguantanaykichikpa. Qamkunapim alinsuta confiakuchkaniko. Ñakaray siwasqaykikuman hinam, Diosmanta chaskiysiwankiku kallpanchakuytapa. wawqi panillaykuna, yachanaykichikta munaniku laupi lawpi Atuatun Hatuatun sasachakuypim karjaniku, manañam kallpaykupas karjachu aguantanaykupa, y kawsaytapas piensarjanikuñachu. Wañuypa patanpiñam karjaniku, ichaqa dios karja, wañusqakuna dios Diosllamanña hapipaku yachanaykupaqmi. Inaspa, mana kikillaykupi confiakunaykupaqmi. Dios me librawarjaku wañuymanta. Paitajme jipatapas librawanjaku. Paipim confiakuchkaniku librawanankupa. Dios tamañaisi optikikuja. Llapa gracias ta mañakuptinkuqa, Dios graciasta junjaku, Diospa kumanta. Corinto yahtaman, Pablo manari atisqanmanta. mi kusisqa kachkaniko. Ñuqaykuqa kay pachapipas chaynata corganico. Dios mi favorisio favoreciwarqaku mana ingañakuspa mana mi Chaynataqa kawsarqaniko manam yachayniyuq Kartacuna Kartakuna apachimusqaykupiqa manam huk rikchaqkunaqa imapas kanchu. Aswanja leispa man, tukunaikichikama tukunaykichikama Wakintaga entienderon kichikniam. Señor Jesús kutimusqan punchawmi kusisha kankichik ñuqaykumanta. Chaynallam ñuqaykupas kusikusaqku hamkunamanta confianzawan mi puntata hamkuna watuku pas y Chaynapi ristinpas, hinaspa yanapai pa. Macedonia lawman erejinam, hamkuna watukuykuyta pi judia kutimustinpas watukuykuytataq munarqani, chaynapi judía lawman kunai kichipa. chai piensas Jai jamanachum allin karga Mana iñiq runa hinachu paikunahariki ari neruchkas papas, manam ha dios confiakunapaqmi. Chaymi ñuqaykupas imam kaqta nikiko. Silvanopa, Timotiopa, hinaspa ñuqapa hamkunaman Dios Dios pachurin Cristo ha manam ari ni nitah manam ninraqchu. Cristo kama willaikui hachihapunim, paipim cumplicon Dios hankonaha. Chaimit Dios ta alabas panchikha, amen Ninjik, Cristo Jesús raiku. Dios ñuqaykutapas hamkunatapas, Cristupi qaqaina sayakta rurawarganjik, Inaspam sapaqchawarqanchik, paylapaqña kawsananchikpa. paitagme silluchkaq hina, chuya espirituta sunqunchikman manchuramurga, garantiata hina. Y Dios tam Diostam alma y hawa, testigo churani. Corinto llaqtamanqa hamkunata manara manara hamurhanerachu. Nyuhaikoha manam iñisqaykichikpi, munaychakuytachu munachkaniku. Munachkanikuqa kusisqa kanaykichikpaq yanapaykuytam. Hamkunaqa sayachkan kichik sayachkankichik iñisqaykichikpiqa.